Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Były blisko żydowskie Wielkanoce, a Jezus se odebrał wschóru do Jeruzalema. W hramie zastigli prodawacze byczku, owci, a cholubu i smienarniki, jak tam sedzi. Tu si udzielał sprowazu dudki, a vyhnal všechny z chramu, i z ovcemi a byczki. Směnarnikum rozcházel penize, a stolim zpřevrácel. A prodavačům cholubu řekl, jděte s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho uczednicy si wspomnieli, że je psano. Horliwost pro twój dům mnie strawuje. Żida mu wszak namitli, jakim znamením nam dokażesz, że tohle smíš dělat. Ježíš odpowiedzieli, odpověděl, ten tento chrám a ve dnech jej zase postawił. Tu Židé řekli, tento chrám se a czteryset let, a ty, żebyś ho zase postawił we trzech dnech? On wszak to rzekł o chramu swego ciela. Teprve, aż byl wskrzeszony z mrtvých, uwiadomili się jego učedníci, co tym chtěl říci a uwierzyli pismu i słowu, które Jezus rzekł. Słyszeliśmy Słowo Boże, Boží. Chwala Tobie, Chryste. Milowani bratrze, siostry, jako farnost slawi pamatku poświęceni swego kostela, slabi każda dieceza po matku poswieceni swe katedrale. A cela církev slaví také posvěcení svého, svého hlavního kostela, kde je farażem sam papeż. Jenże ten najchlawniejszy chrám není chrám svatého Petra ve Watykanu, który znamy buď z pouti do Říma nebo z telewiza różnych snimków. Je to inna bazylika, którą postawił cesarz Konstantin Wielki na innym rzymskim pahorku, na Lateranu. Proto jej nazywamy laterańską, a tato bazylika jest matką a hlavou všech kostelů v i na całym świecie. Była posvěcena w pierwszej połowie čtvrtého století, stala się sídlem papieżu i pieci wszeobecnych cirkewnich z niemu. Papeżowe zdemnieli sidlo od IV do XIV stuleci. Gdy si slawili pamatku poswieceni laterańskie bazyliki pouzarzimane, pozdziejszy sławność rozszerzyła na celu cirkew, aby se zduraznila jednota chrześcijanu z apostolskim stolcem. Co pro nas na dnie, dneszni swatek poswieceni, te to laterańskie bazyliki, Znowu si przypominamy obsah dnešního svátku, v němž jde nejen o wyznam najstarszej chrześcijańskiej bazyliki jako znamení jednoty z papeżem. Stoi za to si co nas uczy katechizmus. Dum modlitby, w němž se a uchowawaj najświętniejszej Eucharystię. Skromaździli se wierzyci, a je uctiwan przytomny Boży Syn, nasz Spasitel – na obietnim ołtarzu za nas obietowany na pomoc i ku uciesze wierzących. Ma se skwit czystotą, a ma być uprawiony pro modlitbu, a posłatne obrzady. W tomto Bożym domie ryzost a harmonię, a harmonię znameni, które je wytwarzaj, ma i poukazować na Krista, który je przytomen, a sobie na tomto místě. Katechizmus nas uczy, widzitelny kostel jest symbolem ojcowskiego domu, k niemu szputuje Boży lid, a gdy Otec im setrze każdą sylzu z oczy. Proto je také kostel domem všech Bożych dzieci, otevřeným a przyprawionym je přijmout. Kostel ma być také prostorem, który vybízí k usebranosti a k tiché modlitbě, která wielką velkou Eucharystię а давай проникнут do nitra. Proto браньме nasze kostele przed знесвіценням, a і sami mniejmy мniejmy смисл пропосватно w Bożym domnie. Не ділейте domu mego Otce trziszcze. Bratrzy, sestry, welice trefnie wyświetluje w stach Krystiana Achramu spaty Cezarius Arleski. Gdy koli, gdy koli przychodzimy do kostela, przyprawmy swą duszy aby była takowa, jakich chcemy mieć kostel. Chcesz, aby bazylika czystotą jen zażyla, nie poskwerniuj swą duszę szpiną grzechu. Chcesz li, aby była bazylika pełna świetla? Bóg takie chce, aby Twa dusza nie była temna, ale aby se stało, co rzeka Pan, aby w nas świtilo świetlo dobrych skutków. A tym, aby był oslawowan ten, który je w niebie. Tak jako Ty chcesz wstąpić do toho to kostela, tak chce Bóg wstąpić do Twe duše. Nevíte, że jesteś Bożym chrámem a że we was bydli Boży duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí bóg, neboť Boży chrám jest swaty, a ten chrám jste wy.